Безнең беренче язмабыз Тәүбә дип атала. Тәүбә гарәп сүзе. Оның мағынасы қойту. яғни бірер юлдан, адашқан юлдан дұрыс юлға қойту. Яғни бүтінләй өзіңнің бұ күнге қадар болған юлыңны, тұрмышыңны вә тұрмыш рәвешеңне хәйерлегә әйләндерү, хәйерле, мустақим, туғры юлға қойту. тәүбә дип атала. Әмма иң хәерле тәүбә, иң хәерле кайту кая икән ул? Ку вакытта ишетергә туры килә, бит һәрбер адам баласы да гынахлы диләр. Динлі болсаң да, динсіз болсаң да, намаз оқысаң да, оқымасаң да, бүтін әдем баласы гынахлы диләр. Әйе, бұ жересінде ешбір әдем баласы гынахсыз түгілдір. Біздің әрбір адымыбызда, әрбір сөзімізде ялғышлық, хата, гынах болуға мүмкін. xato gunoh bo'lurga mumkin Әмма Аллаһны таныган бәндә белән Аллаһны танымаган бәндә арасында нинди айырма бар дигәндә имансыз Аллаһны танымаган бәндәнең гынахсыннан кайтыр урыны юк. Тәүбә кылып, ялварып, сырар заты юк. Әмма иманлы Алла субханаһу ва тааляны таныган бәндәнең бөеклеге ва фазилаты шунда ки, әгәр дә ул үз гомерендә гынах ва кемдә хата кылса, аның кайтыр заты ялварып, ялварып сырар илахсы, Раббысы бар. Ә кем соң безләрнең гынахларыбызны гафу кылучы? Кімсің бізләрні, гынахларыбызны кешіруші кім? Кім янына қайталабыз? Әни янына ма? Әти янына ма? Хәләл жіфіт екі бала? Улыбыз вәкім қызыбыз? Кім янына? Кімнің қыдіретіннен келе сізнің қылған гынахларығызны кешіруге? Кімнің жерезінде мұндай зат йоқ? Әдәм баласы да, фәрештәләр дә, табиғат та һич нәрсә бу ҡөҙрәткә ия түгел. Фәҡәт Аллаһ Субханаһу ва Тәғәләнең 99 исеме арасында бардыр шундый исеме ва сифаты. Ул Гаффар, ул Тәвваб. Ул гынахларны гафу кылучы. вә һәмдә ул тәүбәләрне кабул итүчедер. Шуңа күрә, хөрмәтле мөэмин мусламан кардәшләребез, Аллаһ субханаһу ва тааланы тану, аңа тәүбә кылу үзебез өчен үк кирәк икән. Бу дөньядан Раббыбыз каршына барасыбыз бар бу дөньяда. Хаталарыбызны гынахларыбызды раббыбыздан ялварып сырыйк Әдәм адам сәләм көннәрдән бір кінні раббысына ялварды әй раббым син миңа иблисне мусаллат қылдың, яғни зур йөк итеп қойдың Минем аның яуызлығыннан қытылырға кішім жетмей синнән башқа шул вакытта алла субхана ва тағала әйтті әй әдәм әгәр дә сезнең бер балагыз туса мин бу балаға вәкаләтле бер затны яратырмын бұзат ұшбу баланы иблиснің яуызлығынан һәм дә яуыз иптәшләренең сақлар саклар диде раббасының бұл ниғмәтен ишеткәннән соң әдәм алейхиссәләм әйтте я рабби зидни Әй Раббым, миңа тағын да арттырсаң иде. Алла субханаһу ва тааля әйтте: бір изгі гамәл кылсагыз, аңа ун әжір берірмін, һәм уннан да арттырырмын. Әгәр дә сез яман ғамәл қылсағыз, аңа бер генә гынах деп язырмын һәм минем кыдратым җитер аны сөртергә дә. Шуннан соң Адам алейхиссалам әйтте: "Я Раббым, арттыр, зидни" Яғни ниғмәтләреңне миңа тагын да бир дигәндә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Тәүбәләрегез кабул кылыныр" жанығыз тәнегізді болғанда жанығыз тәнегізді болғанда тәубәләрегез қабыл қылыныр шул вакытта адам алейхисәләм өзінің раббысына ялварды я рабби зидни арттыр миңа нигъмәтләреңне дигәндә алла субхана ва тааля әйтте قل أيت أدم يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيت أدم o'zingning qillaringga кім өзіне өзі яуызлық яғни гынах қылған болса аллаһның рахметінен ешқашан үмітін үзмесін алла субханала тағала барша гынахларны ғафу қыладыр дұрыслікте ол ғафу қылушы һәм рәхимлі де біз Тарих әлі пейғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм вақытында болған бір қиссаға ұхуд суғышы вақытында уәхши исемле бір мәккә кәфірі Пәйғәмбәребез саллаллаху алейхи уәсәлләмнең туғаннарыннан болған батыр бір сахаба Хәмзәне һәләк итте. Һәм дә ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне дә һәләк итергә иде аның ниеты, әмма Аллаһ субхана ва тааланың моңа рөхсәте булмады. Охуд сугышында мусламаннар өстенлек алдылар. Мәккә кафирләре шигенделәр, Әмкері Мәккәгә қайтып киткәннән соң Хәмзәнең қалбында ниндидер бер хәрәкәт башланды.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 Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә: Әгәр дә кемнәр Аллаһ Субхана ва Тааля белән икенче бер илаһка гыйбадат кылмасалар һәм дә хаксызга адәмне үтермәсәләр ва һәм дә зина кылмасалар Бұлар мүминнәр. Әгәр дә ұшбу гынахларны қылған болсалар, бұлар тирән һәм зур гынах әхәлләре. Һәм азағында хатның азагында вәхши қойды. Мин шушы аяттә мәзкур қылынган үш гынахның эшесен қылдам, қылдым. Мин қылдам. қылдым. men haqsizga mo'minni o'tirdim hamda men zinoda qildim menga tavba bor shu vaqtda alloh subhanahu va taala ushbu oyatni indirdi bismillahi rohmanir rohim إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني الله سبحانه وتعالى وخشنن بصرونا جواب يزنن استثناء قلدا يعني agar da biror kishi tavba qilib iymonga kelib ezig amallar qilsa Allah subhanahu wa ta'ala bu kinga qadar, yani tevbesine qadar kılgan gınahların izgi gamel bilen alıştırar dedi. Ey qarağız, Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetin Тәубе кылган шыга кадәр кылган гынахның зурсысымы, кичкенесеме, ширкме нинди генә гөнаһ булмасын Алла субхана ва тааляга тәүбә кылсаң ул кылган гөнаһларны изге гамәлгә алыштырыр икән Ушбу аяти кәримәне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вахшигә язып җибәрде. Вахши бу хатын алгач Оқығаш, яна бір хат язды. Әйтті, бұ аятта бір шарт бар екен. Ол да болса, изгі ғамәл қылу. Менің қыдіретім жетер мекен изгі ғамәл қылырға дейді. Шулағатта Аллах Субханаху ва Тааля вақшының бұйкінші сұрауына жауап есіннен ұшбу oyatni indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la الله an يغفر bihi يشرك به ma ما دون ذلك yasha. Allah الله سبحانه ta'ala شرك قلغان adam balası tövbesiz ölse anığına kişirmez. башқа барлық әдәм баласы нинди генә гынах белән гамәл кылмасын тәүбә итсә барша гынахларын да гафу итәм диде һәм ошбу аяти кәримәне расулуллаһи саллаллаһу алейхи саллям вахшира язды Әмма ләкин бу аятта бер төшенчә бар. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى برشا гынахларны кичерәдер теләгән бәндәсенә менә шушы теләгән бәндәсенә дигәнне вахши янә бер шарт дип кабул итеп Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва салламга юллады я Мухаммад Бу аятта янә бер шарт бар Ул да булса Аллаһ Тәгалә әйтәдер теләгән бәндәсенә генә ул гынахларын кишерер дигәндә ә миңа теләр микән шушы өченче сорауына алла субханаһу ва тааля янә бер аят иңдерде һәм әйтте يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم يعني الله سبحانه وتعالى يتا يا من قلارم كم نر үзләренә үзләре гынах кылган бәндәләр Аллаһның рәхмәтеннән өмитегезне измәгез. Дөресектә Аллаһ субхана ва тааля барша гынахларны кичерәдер. һәм дөрестектә ул кичерүче һәм рәхимледер. Ушбу аяти кәримәне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вәхшигә язып җибәрде. Бу аят килгәннән соң вәхшидә башка сорау тумады. Hem ol Mədinəgə yol tuttu, medine şəhərinə kilib, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşında İslam'ını kabul etti. Günlerden bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına Ömer bin Hattab радиаллаху ан килеп керә. Әм ул елый әйтә анарга пәйгамбәребез: "Я Гөмәр, нигә елыйсың?" Әйтә Гөмәр бин Хаттаб: "Я Расуляллах, Синең ишегең төбендә бер яш егет басып торадыр. Һәм ул Үзенең хәлен сөйләп минем йөрәгемне яндырды» ди. Әйтә пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Дәш Гомәр ул егетне кирсен минем тарафка. Дәшилде һәм бу егет Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына кирде. Әйтте аңа Расулыбыз, неге ұялайсың жауап итіп бұ егіт айтты расулібізге я расулалла Минем ұлы гынахларым, гылахларыма Аллаһның ғазабы килеуеннән қорқып елыймын дейді. Şundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Әллә син Аллаһка кетірдің мә? Егет әйтте, юқ? Яисә син берәр хақсызға өтірдің мә? Егіт әйтте, юқ. Шуннан Расулулла салаллаху алейхи ва сәлләм әйтте, дөресектә Аллаһ Тәгалә кешірәдір сенің гынахларыңны, хәтта ул гынахларың жиді қат көк, жиді қат жер, һәм дә бейік таулар хәтлі болса да. Бу егет «Я Расул минем гынахым, минем Минем гынахым, я Расулуллах, жиды қат көк, жиды қат жер вахамда таулардан да зұрырақтар. Сол вақытта, Пеғамбәрібіз салаллаху алейхи вассалям ғажәп сініп сырады. Әлі сенің гынағың Аллахның kursiyinden de zoruma. Bitteyye. Әллә синең гынахың Аллаһның гаршыннан да зурмы? Әйтте, әй. Әллә синең гынахың илаһыңнан да зурмы? Ягъни Аллаһның гафуыннан да зурмы? Бу егет әйтте, юк. Юк, я Расулаллах. Allah subhanahu wa ta'ala her nerseden zur hem büyük dedi. Şu vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu jigitke eytti. Sile günahını. Yigit eytti ya Ya Resulallah. Я Расулалла, мин ұяламындыр сізнің қаршында бұ гынахымны хәбәр биргә дейді. Әйтті Пәйғамбәрібіз саллаллаху алейхи вәсәлләм силә гынахыңны. Уақыт бұ егіт әйтті. Әй Расулалла, мин Жиді yıldan берлі қабірлеріні талап ері. Қабірлер талаушы мен. Қабірлеріні таладым, көптен түгіл Мәдина сахабаларымнан бір еш қыз вафат болғанша. Мен бұ қызның қабіріне келіп, аны ләхітіннен шығарып, кәфінлігіннен аштым һәм бір байлығын көрмәгәш, кире бұрылып кеттім дә. Бұл вақыт. Шул вақыт Иблис мәлгун вәсвәсә қылды. hemmin kiri bir olup bu meyit kız bilen zina kıldım ya Resulallah ya Resulallah ya Resulallah şu vakit biz gene ziratdan chiqib ketirga edi niyat ammo bu qiz tilga ketdi ham sin. sen qiyomat kunida ush oluvchi kundan qo'rqmaysanmi Син мине шушы мәйетләр диярында әүрәтемне ачтың, һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында минем белән зина кылдың. Мин кая барырга, нишләргә белмәгәннән senin tarafına akildim. Vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Olun bu yigitning jilkasini qo'yib aytdi. Jahannamga sendan de loyiqliroq kishi şey yo'q. vaqt bu yigit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çıkıp gitti. Tevbe kırk gün ve kırk gün bu yigit ihlas kumuldan أوبائي Qırğınşı kün tügəlləgəndən soң Rabbisına yalvarıb sıradı ya Rabb Əgər də sin minim tövbəmni qabul itken bulsan Үзеңнең Расулың Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга һәм аның сахабаларына шуның хакында хәбәр бирсәң иде. Әгәр дә гынахымны кишермәгән булса, ошо вакытта ук күктән миңа ут җибәреп мине яндыр. «Мен синең ахирәт ғазабыңнан куркамын дейді. Һәм шул вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына Җәбраил алейхиссәлам килеп, Раббысыннан сәлам биреп, шатлыклы хәбәр китерде. Аңа кергән җегетнең гынахсын Алла subhanahu wa кешірді дейді гүнахсын кешірді қырық күн уа түн әлбәттә тәубә боларға тиіш гүнах миқдарында әмма ғалимнәрнің сүзлеріне қарағанда тірі кіші білән зина қылу мәйіт білән зина қылуға қарағанда бек көп мәртәбә артық гынақсы тірі кіші білән зина қылғаннан неше тәүбә итәргә кирәк икән. Шуны уйлап карасалар иде. Гынах кылу, гынах кылу бик җиңел. Гынах кылу бийек кыядан зур ташны төртеп төшерү кебектер, әй мөмин мөселман кардәшләр. Бийек кыядан жеңіллік білән зур таш тәгәрәп түшіп китәр әммә тәубә итү ұшбу ташны кире урынына кире шушы бейік қияға мінгізудір тәубә ике түрлі болар Бірсісі аның бәндә білән Алла Субханаху ва тааля арасында қылынған гынахтыр. Яғни әгәр дә адам баласы Алла хақын үтәмәсә, әгәр дә гынахсы булса Алла хақында бу вакытта тәубә итүнең эш шарты тиешле булыр яғни ең біріншісі қалып білән өкіну тілі білән истиғфар қылу яғни дұға уә зикір қылу болса үшіншісі ниет һәм үзіне аллаһ қаршында сөз берә башқа бұл еш қайтмасқа еш қайтмасқа деген сөз бере һәм дә шушы тәубәнең эш шартын үтәгән вакытта берәр фарыз гамәле үтәлмәгән булса яки бірер фарыз гамәле түшіп қалып аңа қылынмаған кылынмаган булса қабыл кабул кылынмый қабыл қабыл үшін үшін Аллаһ қаршында болған фарыз гамәлләрне дә үтәү тиешледер. Ә болса гынах булса, әдәм арасында яғни бұл гынахының сәбәбі бір кішінің хақын үтәмәуді яки аны жәбірләу қиырсыту малын ұрлау қанын қию яки дәрежесін түшіру болса алда әйтіп өткен үш шартқа яғни үкіну тіл истиғфар қылу уа хамда бу гынахка кире қайтмасқа сүз бирү үстіне яна бір шарт өстәлер. Ул да булса, ушбу кеше каршына барып гафу үтенүдер. Әгәр дә гафу үтенмәсәк, әгәр дә ол бәндә безләрне үз калбыннан чиста нияте белән кишермәсә, Аллаһ субханаһу ва тааля кишерер микән? Пәйғәмбәребез саллаллаху алейхи ва саллям көннәрдән бер көнне үзенең сахабаларыннан сорады. Беләсезме бу өммәттә белгенлеккә төшкән кеше кем ул дип? Sıra әйттілер, Аллах һәм аның Расулы белүше. Шул вақытта әйтте Пәйгамбәребез салаллаху алейхи вәссәлләм Бу өммәтнең белгенлеккә төшкән бәндесі шулдыр. қиямет күнінде ул килер. Уразалары белән, намазлары белән, изге гамәлләре, хәтта хажлары белән. Әмма ол бір бер кешене сүккән, бір кішінің ғайбәтін сыйләгән бір кіші белән екіншісінің арасын бұзған, дәрежесін түшірген, қанын қиған, малын ұрлаған, Алла Субхана ва Тәгаләнең бу вакытта хөкеме шул булыр әйтер икән бу кыйырсытылган кешеләргә мөрәҗәгать итеп бу сезне кыйырсыткан кешенең теләгән изгелеген алыгыз Bunlar alırlar. bu bendenin in evvel namazın, annan orazasın, annan hacıların, annan her izgilegen. İnde bu bendenin alını bette izgilege. Bir izgilege kalmadı emmelekin қиыры сытылған кішілер әлі хаманда көп екен шул вақытта алла ва Тааланың хікімі шул болыр ки ол әйтір енді хәзір бұ бәндәнің изгілігі қалмады сіз маңа өзіңіздің гынақығызны берігіз, деп Амалар, аллаһның рахмәті білән оның рұқсәті білән Бо бәндәләр үзләренең гынахларын Бо бәндәге күшерә башларлар. Менә әгәр дә кешене Әм һәм аның қаршысында ғафу сорамаса, ғафу сырық һәм ғафу итегез әгәр біз тілейбіз екен, Аллаху субханаһу уә тәғәләнең безнең гынахларыбызны ғафу итүен үзебез дә ғафу итүче болық, бит жәмәғәт әгәр сіздің қаршыға ҡаршыға келді екен, ғафу ит мине деп ул бит көп, күп аша келген. Ол бит өзін өзі жиңіп келген деген сөз, һәм сіз аның қаршында сіз дә бит Аллаһ қаршында қылған гынахларығыз бар. Ғафу итегіз. Аллаһ субханаһу ва сізнің қылған гынахларығызны ғафу итер. Бәни Исраил қаумында бір патша булган. Һәм дә бу патша бу патшага хәбәр җиткезгәннәр бер хикмәтле бер мөмин бар икән. Хикмәте зур. Һәм дә патша бу хикмәтле мөминне күрәсе килгән. Дәшеп китергәннәр дә әйткәннәр, патша бу хикмәтле кешегә әйткән, син минем яныма кергәләп йөр. Ишемәгемә ҡаҡсаң, сине кертерләр, миңа кергәләп йөр. Син миңа бик кирәк дигән. Әммә ләкин шул вакытта бу хикмәтле ҡарт әйткән бу патшаға. Мин сиңа кирәп йөрөрмен. әммә сенің ишегіңді қағырмын әгәр дә синең иңдә мин берәр көнне бір бер қызың кызың белән шаярсам син миңа ни деген дигән бу карт Патша ачуланып әйткән, әгәр дә мин сине шундый гамәлеңдә күрсәм, капкама якын да китермәмен һәм ашмамын деген. Һәм бу хикмәтле карт әйткән. Минем Минем бийек затым Раббым бар. Хәтта мин күнгә 70 мәртәбә гынах кылсам да, ул миңа ишеген япмый. Ол меңа ризық ишігін япмай, ол меңа хава ишігін япмай, ол меңа өзінің ниғмет ишігін япмай. Мен шул қапқаға мүләжағат итәрмін, сізге ермемін деген. Қарағыз жәмәғәт. Бұл хикмәтлі қартның сөзінде зұр мәғіне бар. Күп әдәм балалары алданалардыр шуның белән ки, бит гынах кылса да, намаз укыса да, яки укымаса да, ураза тотса яки тотмаса да, күрәләр бу дөньяда ризык кимиме, юк. Намаз оқымаса да хава юқмы, яки бармы, Аллах Таала бүтін ниғметін, бүтін әдәм баласына миріп тұрадыр. Хатта сәләмәтлікні де Аллах Туб Субхана Ва Таала айырмыдыр мүмінге яки мүмін болмаған бәндеге. Хәр бірсіне де ол рәхимледір бұ дүниядағы. намаз укысаң да қияш шыға укымасаң да қияш шыға укысаң да ризығың бар укымасаң да бар Ураза тотсаң да бар, тотмасаң да бар, ниғмәтін Аллах Субхана ва Таала һеч кемнән мидыр. Эй Аллах Субхана ва Таала бийек рәхмәтле зат. Әмма әдәм балалары синең бур рәхмәтеңне аңламыйлар. Аңламыйлар. Аңламыйлар бу нигъмәтеңне я Раббым. Әмма Аллаһ субхана ва тааляның 99 исеме арасында бер исеме бар. Ал әл-муаххир. Әл-муаххир ягъни Әдәм балалары ғына қылсалар, ол ғынаққа жазаны ол азаққа шигірушедер. Гына қылғаш ук шул секундта ук бирмидер ғазабын, ул аны күшерә бір көнгә яки бір атнаға яки бір айға яки бір елга яки гомере буена көтәдер тәүбәгә килүен. Көтәдер акылга килүен акылга киләме бу бәндә яки юкмы шуңа күрә аптырамагыз Әгәр дә җир йөзендә күрәсез икән җәббәр, әшәке, бызык, динсез, имансыз бәндәләрнең хәерле вә сәламәт тормыш белән яшәүләрен, әйтмәгез Аллаһ субхана ва тағала ничек бу кешене җир йөзендә тота икән дип. Аллах Субханава Тааля аңа да рәхмәтле көтә. Көтәдер тәүбәгә килүен, ақылға келіп, хақиқи юлға басуын, ә басмаса. Бу дөньяда Аллаһны танымаса, ахирәттә барлық әшәкелеге вә гынақсы үшін жазана аладыр. Шуңа күрә кішіге яманлық тіләме. Кішіге әр вақытта рәхмәтлі болудыр. Пейғамбәрбі саллаллаху алейхи вәсәлләмнің юлы. Бит Әни Кәрим дә ашық дәлилләр белән безләргә әйтәдер. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بس يعني Peygamberni bu galemge rahmet yüzünden jiberdik. Rahmet. Lağnet tügel. Rahmet. Eğer de biz özübizni mümin müslümanlar deb sanıybız iken, biz lağnet kılışı, biz kargavşı, biz söz yırtışı, ғайбәт һәм башка төрле әшәкке гынах әһәлләре булырга тиешме юк без рәхмәтле булырга тиеш безнең коралыбыз рәхмәтебез безнең коралыбыз Аллаһ субхана ва тааляның дәлилләре безнең коралыбыз Коръән безнең коралыбыз пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи сәлләмнің сүннәті күндерден бір күнні хакимнәрдән сырадылар. әгәр біз тәубә иткәч бір ғәләмәт күренер микән аллаһ тарафыннан безнең бу tövbelerimiz kabul kılınganını ispatlaşı. Ettiler eyye, eğer de siz tövbe etkenden sen, yavuz ipteşlerinizden kesilsegiz, hem de hayırlı bendeler bilen katışsağız. һәм дә әгәр дә сез бу көнгә кадәр кылган гынахыгыздан өзелеп хәерле итагатка керешсәгез һәм дә сез дөнья нигъмәтенә шатланмыйша ахирәткә кайгырсагыз ва һәм дә әгәр дә сез Дөнья мәшәкатеннән арынып, Алла субханаһу ва тааланың мәшәкате белән, аның қылған ва кушкан әмерләре белән мәшгул була калсагыз, сезнең тәубәгез Аллаһ субханаһу ва таала тарафыннан қылымыған кылынмаган булар иншааллах Гынахлар екі түрлі була. Оның бірсі олуг гынахлар, Әйкіншісі икенчесе кичкенә Олы Олуг білән белән кичкенә айырмасы аермасы шунда ки, әгәр дә Аллаһ субхана ва тааля Коръани Кәримдә яки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Өзінің хадис шәрифләрендә берәр гынахка кыямәт көнендә ут газабы дип бәян кылган булса, бу гынах, олуг гынах булар. Әгәр дә Коръәни Кәримдә һәм Расулыбызның хадис шәрифләрендә бу гынахка жаза яки ут ғазабы хақында бәйен көрінмәсә бұл кішкіне гынах болыр дейді ғалимнәр әммә ләкин безләргә мөмин мөселман халқына ярамыйдыр айырырға бу кішкене яки бу зур гына яки бу кішкене деп, дип зур гынахлар башланадыр кішкене гынахтан Шуңа күрә кішкенесінен тыйылсағыз, зур гынаққа да үтмәссіз. Ә инде зур гынахларга килгәндә, кайбер галимнәр әйтәләр алар 40 дип, яки әйтәләр 400, хәтта бар 1000 зур гынах дигән китапта. Шуңа күрә санап бетерергә мөмкин түгел. Әмма шуны әйтәсебез килә зур гынах кылынса, әйтик ширик кебек кеше үтерү, ялган, гайбәт, сүз йөртү, сихер, урлау, талау һәм башка һәм башка шушындый олуг гынахлардан тәүбә сыраладыр. Тәүбә итмәсәгез, аның артыннан нинди генә изгелек кылсагыз да Алла субхана ва тааля кишермәс. Әммә ләкин пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадис шәрифендә һәм дә Аллаһ субхана ва тааля Коръани Кәримдә әйтә: "Сезнең гынаһыгыз артыннан изгилек кылсагыз, мин аңа кадәр булган гынахыгызны сөртәмен" дигән сүз ул кичкенә гынаһ хакында бара. Хәтта намаз укып та, руза тотып та тәүбә итмәсәк, зур гынаһтан Аллаһ субхана ва тааля безләрне Арандырмас. шуңа күрә бу дөньябызда без алла субханала тәгаләне Таныбыз икән, көнебезне үткәрмик, тәүбә итмичә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мин күнгә 70 мәртәбә, ә икенче риваятта килә, көнгә 100 мәртәбә тәүбә итәмен" дип. Ә біз расулімізге қарағанда 100 мәртәбә гынахны көп қылсақ 100 мәртәбә расулімізден тәубәне әс қылушы бәндәләр шуңа күрә тәубә ишеге тәубә ишеген пайғамбарыбыз салаллаху алейхи уәсәләм әйтті жанығыз боғазығызға іші ашық тәубә ишеге ашық жаныбыз бұғазыбызға тірелгенше өлім сағаты жеткеш әй аңларлар қашан өлім ястығында ятқанда өлім фәриштесінің яқынайып келуін әрбір адам баласы көрер шул вакытта тәубәгә ашығыр әммә ләкин соң болар соң болмасын жәмәғәт тәубә итик үзебезгә рәхәт вақытта. тәубә итик сәләмәт уақытыбызда тәубә итик бай вакытыбызда фақирләнгәш ауырғаш тәубәнің дә ихласлылығы юғала чөнки біз ол вақытта куркудан фақирлектән сәләмәтсезлектән тәубә иткән мүмкін. мөмкин тәубә ишеге қияш кояш мәғриптән чыкканчы күнге қияш кояш деді диде қиямет күні алдыннан. Үзләрләр қияшны мәғрибтә ва мәшриқтә, әммә ләкин 3 көннән соң мәғрибтән қалыққаш кышкырырлар, қарагыз, қарагыз, мәғриб тарафына қияш қалқа дип. Шул вақытта аңлар жер йөзендәге һәр бер адам баласы қиямет күне сукканын тәубәгә ва сәждәгә йығылырлар, тик тәубә қабул қылынмас. Тәубә итик жемағат, шистартық қаліпләрбізні. Аллах Субхана ва Тағала қиямет күнінде вәғдә бирә, шиста қаліплі мәмминнәрнігіне жәннәтін أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم بس biz bu yozmamizni qur'oni karimning birinchi surasi al fatiha surasi bilan tugallarmiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم